для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Прадаваліся ў царкву трыма вазамі. На першым Гана з дружкамі, на другім Яўхім з братам Сцяпанам і дружынай, на апошнім пракоп і сарока. Трэба было выпраўляцца ўжо, а працэсія не краналася. Музыкі, якім трэба было ісці за сяло пешкі і перад вазамі, азіраліся на вазы і тапталіся. Цераз некалькі крокаў холодна паблісквала лужына – па калена не менш. Ну чаго сталі? — весело крыкнуў Яўхім, не бойцеся, не патонеце. І ён зарагатаў. Пад гэты рогат музыкі таксама асмялілі, заігралі, хоць без ахвоты, але без скаргі пацягнуліся к лужыне. Абавязак ёсць абавязак. Добра, што хата была на краі сяла. Вуліца, дзякую Богу, нарэшце скончылася, а за сялом неўзабаве дарога пайшла не такая гразкая, цвярдзейшая. І да таго, што тут музыкам по закону можна было ўжо сесці на воз. Яны з радасцю полезлі да сватоў і ігралі сваю музыку. Цяпер, як трэва, паехалі на ўскач з галёканнем са звонам, аж гразь ляцела з-пад капытоў з-пад калёс. Імчалі нядоўга. За цягельні прыцішылі коні і з'ехалі на грэблю, Хоць было граска, вазы спачатку ішлі цвёрда, лёгка адно падрыгвалі дробна. Што б там ні казалі, а добрую грэблю намасцілі, шкада толькі не дарабілі. Ну, памагай Бог, крыкнуў Яўхім, калі першы ганнін воз, хістаючыся на нявідным ламачы, уехаў у балотную гушчу. Але Бог не хацеў памагаць. Неўзабаве штосьці пад возам хруснула, его сосел так, что дружки с крыком поускоквали, грязь была под самыми дробинками. Вось-вось на сено, на сяденье успаде. И до усяго кони стали, як не грозился, не стябал их с кураной пугой погоняты, як не пялися яны, шалела водячи вачыма, воз не кранаўся. «Эй, чего там? Ну, расселися!» — крикнул дружкам Яухим рагочучи. «Скакайте на землю, помогайте!» «Сам соскочил бы, таки ты уже добры», — отгукнулась за дружек Ганна. «А мне не можно, я молоды». «О, ты пособил бы, молодой своей», — отказала Ганна. И Яухим раптом весело устал и выпростался. «Но это правда. Молодой пособить треба, правду сказала». И он, як был у поддёвцы, у новоксаванных хромовых ботах — скочыў у гразь гразнучы ледзь не да пояса перавальваючыся з гарэзнай усмешкай рушыў яўхім да ганны маладую трэба выручыць з бяды сказаў ён і ускочыў у гразь ён адчувала гэта ганна таксама з форсу няхай маўляў глядзяць бачыць усе які ён і ўсё ж учынак гэты смеласць яго у адданасць узварухнулі і ўсцешылі ганну за яўхімам улезлі ў гразь сцяпаны яшчэ двое а ну узялі загадаў яўхім паганятаму таварышам сваім ён паспрабаваў падняць воз ззаду штурхнуць наперад ну узялі раз два ганна ўбачыла Яго блізка закаханы гарачы позірк і зірнула мякка, удзячна. Яна зрабіла, і зразумела, што рабіў ён гэта дзеля яе. Ён не такое гатоў быў зрабіць, абы толькі было трэба, як бы пабачыла тое Ганна. І форс яго толькі для віду. Ён для другіх дробязь. Воз нехаця вылез з ямы, асеў у другую, нахіліўшыся так, што здавалася, не перакуліўся, вылез из гэтай з трэцяй яміны і ўвесь час пакуль не конь чыліся гэтыя ямы я ўхім ішоў след памагаў а музыкі гралі сваю музыку цягнуліся па грэблі доўга на Хоць алешніцкія хаты на нізкім чорным пагорку за ахмызняком былі, здаецца, рукой падаць. Халодная ліпкая твань абапал грэблі, голая, панурая шчэць хмызняку быццам трымалі пры сабе, не хацелі пускаць, адступалі марудна і неахвотна. Калі выпаўзлі на сухое і спыніліся, пасаскоквалі з вазоў, жмутамі сена, што выцягвалі з-за драбінак, сцірали гразь з конскіх жыватоў і ног, з калёс, чысціліся, прыбіраліся самі. Яўхімавы хлопцы, хто сам не вельмі вырабіўся ў твані, з рогатам завіхаліся каля Яўхіма, здымалі боты, выкручвалі анучы, абціралі штаны. «Отдах жаніх!» – чулася атулі ржанні цётцы сарокі. «Самой захарыся ў пару! Тая спужалася б!» Ганне таксама было клопату – Хоць перасидела грэблю на возе, але фарбаваную свитку и андарак гразь побила небы широтом. «Это ж треба, чтоб так разлило!» – издивлялась тетка сорока. «То мороз снег, а то грази по уши! Траха не потопились, а души!» У село уехали, як и треба уезжать у село молодым. «Важно, урочисто! Яухим наказал катить так, каб знали наших!» і музыкі, якія зноў мясілі наперадзе, гразь, як толькі падышлі да першых хат, далі такога зыку, такога грукату, што алешнікаўцы, хто ў чым быў у момант высыпалі на вуліцу, як на пажар. Старыя, малыя, тулічыся каля платоў і варот разглядывалі працэсію, гаварылі штосьці адзін аднаму, а найбольш гаварылі мусіць аб ёй. І Ганна чула сябе няёмка, як у каранях, калі гулялі змовіны, змоў былі у душы сорам, вінаватасць і нядобрая, нікая няясная трывога. А музыкі ігралі сваю музыку. Недалёка за паваротам завіднеўся пад бляшаным дахам папоўскі дом, за якім трохі ў баку за хатамі ў скрай поля забялела сценамі, зазелянела купаламі і паддашкамі, акружаная частаколам і голымі бярозамі царква. Чым бліжэй пад'язджала Ганна вуліцай да гэтай царквы, тым трывожней, цяжэй неяк станавілася ў яе на душы перад царкоўнай агароджай коней спынілі і маладыя і ўсё іх акружэння пайшлі к царкве па ўтаптанай дарожцы пешкі. І калі Ганна ступіла за агароджу, трывогу яе раптам, як увечар пасля змовін прынізала пякучае джалашка давання аб усім тым добрым, тым дарагім, якое яшчэ нядаўна не толькі не берагла, але не заўважала, і якое заўважыла і пачула вельмі позна. Ступіўшы на ганак царквы, Ганна мімаволі прыпынілася. Раптам так захацелася стаць, пачакаць, адцягнуць гэты момант тое, што павінна было зараз адбыцца, павінна было палажыць мяжу між ёй і ўсім мінулым неперажытым яшчэ і дарагім. Так хутка і назаўсёды. Але больш не стаяць, не чакаць нельга было. Заду з боку топіліся людзі, дружкі яе. Яўхім, дружына яго сарока, пракоп усе алешнікаўцы. І Ганну нібы вада дрэва несла гэта людская плыню пройму дзвярэй царквы. Проста перад ёю, паблескваючы па золотай, чырвона свяціліся алтар, абразы лампады. І Ганна убачыла бляск рызы і перавяла позірк на бацюшка ў твар. Вельмі стары бацюшка глядзеў насустрач, здалося пранізліва, строга, быццам усё бачыў, усё ведаў, А што ж гэта я? Гэта ж грэх, грэх, божа мой! апомнілася схамянулася Ганна і вінавата хутчэй пашла к бляску рызы к строгаму позірку. Цяпер яна ўся помнілася паслухмянасцю і пакорай. Той пакорай, якая брала яе ў сваю ўладу тут, заўсёды. З тых даўніх часоў, калі ўпершыню прыняла яе сюды маленькую палахлівую нябожчыца маці. Паслухмянасць, страх, пакора, што перад гэтым бляскам і таямнічасцю царквы увайшлі ў яе ў той дзень, так і засталіся ў ганне на ўсе гады, на ўвесь час. Но ну, няхай не такія моцныя, як у маленстве, але ўсё ж жывыя і неадступныя. Са звыклай тут паслухмянасцю рабіла Ганна ўсё, што трэба было. Чула, ловячы кожнае слова рудога, алешніцкага старасты і бацюшкі. Сачыла без думак, як увішная сарока з пракопам рассцілаюць скрутак палатна на падлозе, кладуць на яго два пятакі. Па знаку рудога алешнікаўца пакорліва стала побач яна з яўхімам правай ногой на манету і зняла свой перстень. Бацюшка, На твары якога ад варушэння святла маршчыны то амаль знікалі, то выразваліся крывымі глыбокімі раўчачкамі, даў ёй запаленую свечку. Свечка мігала, чадзела, А Ганна стаяла як скамянелая, пакуль ён перад Богом, святымі, што блішчалі, сачылі адусюль, надзяваў яўхіма ў перстень ёй на палец. І яе з усяго, што было тут, гэты момант здаўся, як самы важны. Яўхіма ў перстень, які яна добра адчувала на пальцы, быў як знак. Ён паказваў яе новае становішча. Ну вось і ўсё. Уже чалавек мой, а я жонка яго. Ясна прайшло ў яе галаве. Гэтая думка не выклікала цяпер ужо ні трывогі, ні шкадавання. Ганна пачула нават дзікую палёгку. Столькі думала, столькі трывожылася, а ёно... Оно... Вось яно прыйшло, адбылося, і ўсё раптам стала на сваё месца. І адбылося ўсё як у людзей, по-божаму. Ну зараз і думаць няма чаго. З гэтай палёгкай, бяздумная, нейкая спусцелая, ехала Ганна, прабівалася цераз грэблю назад, аж пакуль пад віск і буханне музык не сашла каля сваёй хаты, перад якой ужо стаяў на двары столб. Калі яна ішла побач з яўхімам між натоўпу, які ціснуўся, варушыўся абапал позірк яе неспадзеўкі наткнуўся на володьку васілёвага брата. Володька глядзеў на яе, здалося ёй нядобра, неяк бязлітасна. Яна на міг зірнула на яго з увагай і ўбачыла, што ён проста зніякавеў, аказаўшыся перад людзьмі, таму і глядзіць з-пад лбаа і ў той жа момант пачула, як няпрошаная, кінуты ў царкве шкадавання, трывога, зноў упаўзлі у душу. А дружкі быццам зразумелі гэта, быццам заглушыць трывогу яго захацелі і заспявалі ахвотна, голасна, Выходь, матка, со свячами, познай дзіцятка між намі, мы тваё дзіцятка звянчалі, а цяпер выходь, матухна, проціў нас, ды вітай кубачкам усіх нас, ды пытай донечку, дзе была, у Божым доме, не твая, Господу Богу прысягла, я ў хіму ручаньку аддала. Я ў хіму ручаньку аддала сказала Ганна. Калі маладыя з дружкамі, са сватамі, са сваякамі уціснуліся ў хатнія дзверы, Мачыха Ганны забегала, залямантавала. А маладыя нашы, А жанішок наш дарагі прыехаў, сваточкі, госцячкі, сядайце, паспытайце, чаго Бог прыслаў, чаго з яго міласцю прыдбалі, кеб пасядзець разам пачаставаць з такой радасці. Сядайце, ціха сказаў і Ганнін бацька. «А чаго ж і сядзем?» – весело абвясціў Яўхім. «Мы не ганарлівы, можна сказаць, для гэтага і прыехалі». Іх пасадзілі разам, Яўхіму і Ганну на покуце. Госці яшчэ доўга тоўпіліся ля лавак, залазілі за сталы і адзін за адным рассаджваліся. Плёўся жвавы, радасны гоман са смехам, і чулася быў у хаце той настрой, які звычайна прыходзіць перад гульбою, гарэлкай, і добрай ядою. А мачыха, гаманлівая, памаладзелая, і прыгорблены задуменны бацька пайшлі з бутэлькамі паўсталы, пачалі наліваць карцы, шкляпкі, пазычаныя аж у міхалёве, далікатныя чаркі. Чтоб шчасце маладым было, сказаў пракоп і грозна ўзняў карэц к чорнай барадзе. Кяпілася і елася! Ке было ўсяго, чаго хацелася. Я ўхім выпіў адразу. Перакуліў чарку, няхай бачыць, да дна выпіў. Ганна ж, як бы штосьці перахапіла горла, ледзь прыгубіла. Усё трэба до конца. Першы заўважыў крыкнуў Яўхім, і ўсе ўраз зашумелі, падтрымалі яго да канца ўсё. І прыйшлося паслухацца перасіліць сябе, а потым ускочыла цётка сарока. Паспытала нібы гарэлку, скрывілася, як ад палыну, стараючыся перакрычаць усіх і заявіла, што піць не можна, бо гарэлка горкая. І людзі, душачыся ядою, заверашчалі, загулі горкая. Горко! Яўхім зухавато ўскочыў, пацягнуў Ганну. Яна ўбачыла перад сабой зноў яго пачырванелы задаволены твар. Зноў, нібы падмазаныя маслам, гарэзныя вочы, А на плячах яе быў моцны, упэўнены поціск далоні. Калі маладыя апусціліся на лаўку, Ганна пачула, што ў галаве пачынае нешта шумець. Але закусваць яна зноў не стала, не хацелася. Стомленымі вішнёвымі вачыма паглядывала яна на гасцей і не магла дагнаць зноў адчування, быццам бачыць усё, як у васне. Людзі за сталамі пілі, Елі, як згаладалае ў полі, чамусьці амаль не гаманілі, а крычалі і так, што аж дрыжалі шыбы. Я ў хімко, А дзяцёк мой даражэнькі, завіхалася каля маладога мачыха. Пій, закусывай, чым Бог паслаў, не грэбуй, яўхімка, калі што якое ненарокам. Чым багаты ты мы рады, са ўсёй душой стараліся, кеб усё было добра, кеб не горы, як у другіх людзей. І вы, госцячкі, дружына кампаніі, уся піце, закусвайце, чаго каму хочацца. А мы п'ём і закусваем. Акідваў вачыма дружыну Яўхім. Мы эту работу любім. Нам абы паболей такой работы. Яго прыцілі дружна ржалі. Толькі от маладай чагосьці не есць, не п'е. І Яўхім схіліўся да Ганны. І так уже у галаве шуміць, як у дождж, сказала апраўдваючыся Ганна. Бацька ўчуў і заступіўся. Не воліць не трэба. Кожны сам знае, сколькі каму выпіць, сколькі хто можа, няхай столькі і п'е. Ён паспрабаваў адвесці гаворку ад Ганны, сказаў да яўхімавых хлопцаў: « Ну, которые могуць, няхай п'юць, не баяцца. Гарэлка сказаць не куплёная, грошай не пераводзіў, Хэй, сам у кустах нацадзіў. А едкае ядры яе, пячэ горай за агонь. Это не тое, што хвабрычная, пахваліў ганненага бацьку Ларывон. А закуска, смачная, яшчэ лепей падтрымала гаспадароў поўнічы пра свой абавязак дружка Маруся. Такое ўсё смачнае і смажэнне і пячэнне. Дзяўчаты і жанкі дружна заківалі галовамі, сталі хваліць яду, мачыху, ганну, бацьку, хваліць усё, што падабалася, і нават усё тое, што не падабалася. Ганна ўсё слухала, але без уцехі і ведала, хваляць больш таму, што так трэба ў гасцях, ды да і чаго дзівіцца, многім перабіраць вельмі не было ад чаго. Дома картопля з рассолам была за шчасце. Людзі п'янелі, крык за сталом усё мацнеў, Мачыха ўжо не паглядывала з непакоем на сталы, на гасцей і не гадала хопіць ці не хоцьпіць. Хадзіла няроўна, сама піла, ела з усімі, падавала, што толькі было. І Ганна бачыла, як яна падыходзіла то да адной, то да другой цёткі, прыўзнімала доўгі андарак і паказывала яўхімавы боты – якія былі ўжо на яе нагах. О, самы раз! Глядзіце! А во як на мяне шыты, хвалілася яна Марусе, А шкура, ну памацай, ну, прасіла яна, і калі Маруся мацала халяву балат, бота гаварыла радая: О шкура, адцупкая ж, глядзі, о вырабленая, а падошвы, як залезная, на ўвесь век хопіць. Хоць кожны дзень насі гэтае не зносіш. Але гэтага было мала. Шчасці яе павінны былі бачыць усе, і яна выйшла на сярэдзіну хаты. Ну, глядзіце, глядзіце, які падарак зрабіў мне мой яўхімко, зяць мой даражэнькі, залатая душа. І яна павяла вачыма поўнымі шчасця і слёз у бок яўхіма. Даражэнькі ж ты мой! а бацька ўзяў яе за руку, хацеў адвесці ў куток далей ад гэтай бяды, але яна не паслухалася, адхінулася ад яго, павярнулася кругам, каб бачылі з усіх бакоў якія боты і пайшла танчыць. кровь! Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, Людзі на балоце. Выканаўца, артыстка Лікапташук.